Antifasistak, kontseilu sozialista eta anarkistak manifestaldi astapenean plantatu direlarik beren banderolekin. Maiatzaren leheneko antolatzaileak orduan gelitu dira eta solas batzen ondotik bi manifestaldi bezala egin dira. Santa Espiritu Zubian, anarkistak alde batetik joan dira eta maiatzaren lehenekoek beren ibilbidea aldatu dute Azkenean, antifasistak eta kontseilu sozialista uztartu dira manifestaldi ofizialean kakotzen artean eta baiona hundian sartu bezain laster normaltasuna izan da nagusi usaiako aldagikapenekin magisarazua kontseilu sozialistako kidea. Bai, eh, gure ustez egun biziki importante bat da maiatzaren bata historikoki, Eh, eta uste dugu berreskuratu behar dela e, langileriaren eh, antolakuntza eta mugimendu zabal horren garaiko memoria hola lortu izan baitira inbat gauza eta Uste dugu, bojoka egun bat izaiten segitzeak zentzua duela, gaur egun ikusten duguna, zagit krisi aldi testu inguruntan, eh, autoskunden testu inguruntan, eh, baina ez baino zentzu gehiago duela, antolatzen segitzeak, bojokatzen segitzeak, eh, galtzen ari giren eskubide hoien alde, eta gizarte hobe bat eraikitzera begira. Eta egan bezala, langileen usaiazko aldarrikapenekin batera, aurten mugimendu sozialek parte hartu dute ere, lehen aldikotz alda mugimendua, Sebas Kristi aldako kidea. Gaur parte hartzen dugu, alda jendarte jaren defensarako elkarte banda eta eta gure lekua badugu gaur e, maiatzaren eh, leheneko egununtan eh. beste egiturekin batera aldagikatzeko beste gizarte modelo bat eta hori ez da lan munduan mugatzen baizik eta ere beste gaieri buruz guk bereziki etxe bizitzaren gaiaren inguruan lan egiten dugu kasu untan eta gaur salatzen dugu hemen alde batetik ahatxetek eh, mehatxatzen duela eh, hemen e, presio duin batean bizitzeko eskubidea eta bestalde salatzen dugu ere langila initzek jasaiten dituztela bat kontratu, legez kanpoko kontratuak, normalki ikasleentzat lehentzat bakarrik egiten direnak eta Olako kontratuekin bizi diren jendeak, langileak, ekain undagean eh, utzi behar dute eien etxe bizitza, gero udan etxe bizitza turistiko gizan alokatu, izateko gizan, eta hori ere salatzen dugu, eta eta lan bat eramanen dugu eh, heldu diren hilabetetan hori buruz, beraz, eh, hala, beste gizarte modelo bat aldarrikatzen dugu eta eta lekoa dugu hori buruz. Etxe, etxe bizitzan oinagitzen da zuen borroka gehien bat, ondoko asteetan, egunetan edo asteetan, zeizaren da zuen lanak Egan duzun hori edo? Bai, orain txai batu dutan bezala, e, langileak, eh, eh, ikasle kontratuak dituzten langileak, orai e, maiatzundarian edo ekainundarian e, utzi behar dute, utzi behar dute, e, etxe bizitza jabeak edo agentziak hori eskatzen duelako, baina hori e, akund da, eta guk e, lan bat eraman nahi dugu jende horien mobilizatzeko, posible, baita, posible baitute heien etxe bizitzan egoitea, eta bortxatzen aldute heien e, jabea, kontratua eh, eh, legez, eh, legez izateat, beraz jende horiek ez dute udan joiteko beharrik eta guk lagundu nahi ditugu eien etxe bizitzan egoiten. Baionako merkatuan burutu mobilizazioa feministen abes batzak eman dituen kantu batzuekin.